mabinti kadhalika na wale wanawake walioolewa Allah subhanahu wa ta'ala anasema fasalihatu qanitat fasalihatu qanitat wale wanawake bora ni wale wanawake wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala sasa kama unataka uwe mke bora mwenye thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya wal akhirah katika dunia na akhira basi watakikana uwe ni mcha Mungu uwe ni mwanamke mcha Mungu qala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mesema mtume wetu Muhammad sala na salamu zimwendee أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة رواه الإمام الترمذي جمع عليه الصلاة والسلام سيد أيما امرأة ماتت mwanamke yote أتك يكوفا وزوجها عنها راضي أليقوى mumewe يكرى دنائه dakhalatil janna mwanamke huyo ameingia peponi sasa ukiwa wewe ni mwanamke muelewa wangojelea nini ha? kama mume unaye wangoja nini wewe usiyefanya mambo ya kumridhisha mumeo ili uweze kuingia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa kama ulikuwa ulifahamu lifahamu hilo ujue kwamba mwanamme ukiwa unamhudumia vizuri barabara basi pepo iko nje nje kwako wewe na hiyo hadithi al-Imam Tirmidhi kaipokea kadhalika al-Imam Ibn Majah kadhalika al-Imam hakim kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu atakana uwe ni mwanamke mjanja mwanamke mwenye ufahamu mwanamke mwerevu ambaye anaitafuta akhira yake kwanza kabla ya dunia yake tume alayhi salatu wassalam anasema katika hadithi aliyopokea Ummu Salama radhiyallahu anha qalat وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تم عليه الصلاة والسلام مسيمة لا صلت المرأة خمسها mwanamke atakaposwali sala zake tano wasamat shahraha akafunga mwezi wake mtukufu wa ramadhani wa hafidhat farajaha na akahifadhi tuku yake wa ata'at zawjaha akamtii mumewe ila laha dukhulil janna atasemwa kuambiwa yeye ingia peponi min ayi abawabi jannati shiti kwa mlango wote wa pepo utakao ni vitu vichache tu idha sallati almar'atu khamsaha mwanamke akisali sala tano wasamat shahraha akafunga mwezi mtukufu wa ramadhani wa hafidhat farjaha akahifadhi tupu yake yani akaacha uzinzi akaacha uzinifu akaacha kuzini wa ata'at zawjaha akamtii mumewe kila laha patasemwa kuambiwa mwanamke huyo siku ya kiyama uh, udkhulil janna ingia peponi udkhulil janna min ayi abwabil jannati shikti kwa mlango wowote wa pepo utakao ingia naona mambo muhimu kabisa hayo ukiyashika mwanamke wa Kiislamu ambayo yanakurudisha wewe na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wajaat imra'atun ila an-nabi na siku moja alikuja mwanamke mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam faqalat akasema ya rasulullah ewe mjumbe wa Allah ana wafidatu nisai ilaika mimi nimetumwa ni wanawake kwako nije niulize maswali kisha niwapelekee wanawake qala hadha aljihadu katabahu Allah ala rijal nikuja kuuliza kuhusiana na hii jihadi Allah ameifaradhisha kwa wanaume fa in yusibu ujiru wakipata msiba wanapata ujira mtu akikatwa mkono akipigwa panga la mgongo yapata ujira wa in qutilu na kama watauawa kanu ahya wanakuwa hai inda rabbihim yurzaqun mbele ya Mola wao wanaruzukiwa wa nahnu ma'ashara an-nisa ama sisi makumi ya wanawake naqumu alaihim tawasimamia mambo yao hawa wanaume fama lana min dhalika sasa sisi tutapata nini ujira gani tutapata kwenye hili maana kwenye jihadi sisi tunaoandalia kila kitu azali vyakula maji nini wakipata majarasi ndio tunawauguza sasa sisi tutapata nini Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia abelighi man laqiti min an-nisaa mfikishie utakayekutana naye katika wanawake anna ta'ata zawji mwambie kwamba jambo la kumtii mume wa atarafan bihaqqihi na kukiri haki ya mume yajilu dhalika thawabu zake ni sawa sawa na hiyo jihadi wa qalilun minkunna man yaf'aluhu lakini wachache sana katika nyinyi wenye kufanya hiyo taa ya mume ni wachache katika nyinyi ambao wanawatii waume zao enyi ndugu zangu katika imani enyi mama zangu dada zangu shangazi zangu eleweni ya kwamba haku zauji haki ya mume ni jambo kubwa sana ni jambo kubwa sana falmar'atu almuslimatu as-salafiyatu tataqarrabu ila rabbiha subhanahu wa ta'ala بأداء حق زوجها عليها منامك وفي سلام منامك وفي سلف أن يفوات منهج يمتوم من مصحابه أيضا يبدا تتقرب إلى ربها سبحانه هو أكفانا يا لمامة ينفني يمومه يوفانا akijikurubisha كربيشة الله سبحانه وتعالى ta'ala katika بأداء حق زوجها عليها kwa kutekeleza haki ya mumewe katika hilo kisha watantadhuru thawaba afanya hivyo akisubiria thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala akisubiria malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika husna al-aqiba akitarajia kupata mwisho mwema kama mlivyoona kwamba akiwa atamhudumia mumewe barabara kama inavyotakikana mpaka mume anakufa amemridhia basi mwanamke huyo anakuwa ni mwenye kuingia peponi kwa hiyo asema eh, wa husna al-aqiba min rabbiha subhana fahiya la tuaddi haqqa zawjiha mwanamke wa Kiislamu atekeleze haki ya mumewe min babil muqabala katika mlango wa kumlipiza eh leo nitampa haki zake kwa sababu ameniletea kijora eh kwa sababu leo kaniletea vipuli kaniletea gauni na nini nitam, nitampa haki yake leo nitamfurahisha siku ambayo hujapewa utoi haki ya mume hapana si hivyo qala eh, in a'taha a'tathu mwanamke atekeleze haki ya mume kwamba akipewa ni mume naye yuatoa wa immana'aha mana'athu na akinyimwa naye anamnyima hayo ni maneno ya Sheikh Suleiman Ruheli hafidhahullah ta'ala katika kitabu Haqu Zawjain kwenye ukurasa wa 26 asema وإنما تعطيه على قول النبي بل mwanamke huyo anampa mumewe haki kwa kufuata kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf katika aya nyingine innama alaykum ma ummiltum wa alayhim ma ummilu ah nyie wanaume wanaume mnayo mambo ambayo mmekalifishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala na wao wanawake pia wanayo mambo ambayo wamelazimishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala eh nyinyi wanaume mna haki zenu kwa wanawake na nyinyi wanawake mna haki zenu kwa wanaume kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu tuaddi alhuquqa anatoa haki za mumewe wa hiya ta'lamu hali yakuwa anajua anna Allah azza wa jalla la yudhi'u ajra man ahsana amala ajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hapotezi ujira wa yule mwenye kufanya vizuri لأن الزوجة السلفية المسلمة المباركة mwanamke wa Kiislamu mbarikiwa ta'lam anajua anna kwamba dini yake ya Kiislamu qad adhama haqa zawji imeifanya kubwa haki ya mume ta'dhiman kabira eh haki ya mume Allah subhanahu wa ta'ala ameadhimisha sana fa inna nabiyaha wa habibaha wa rasulaha sallallahu alayhi wasallam ni mtume wake na kipenzi chake mtume Muhammad alayhi salatu wasalam qala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad ngelikuwa mimi na uwezo wa kumwamrisha mmoja amsujudie mwingine la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe eh? na hii ni kwa sababu jambo hili la kusujudu mtu kumsujudia mtu mwingine katika sheria yetu limekatazwa ni shirki lakini katika sheria zilizotangulia huko lilikuwa linaruhusiwa kwa mfano sheria ya nabii Adam eh Adam alisujudiwa ni malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin lakini sajida hiyo inaitwa ni sajida ya eh, atahiyya ya salam ya maamkizi ya heshima sio ya ibada wa hakadha nabiyullah yusuf ndo hivyo pia nabiyullah yusuf alayhi salam alisujudiwa na ndugu zake babake na mamake inni raaitu ahada ashara kaukaba washamsa walqamara raaituhum li sajidin, mimi nimeona nyota kumi na moja na jua na mwezi nimeviona hivyo vikinisujudia. Hapo ilikuwa ni mwanzo tu wa arruya, lakini mwisho kabisa Allah akathibitisha kwamba eh, fawaqaa abawaihi ala al-arshi wa farru lahu sujada qala nabii Yusuf akasema ya abati hadha ta'wilu ru'yay min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan kwa ni jambo lilitokea walimsujudia lakini sajida ile sio sajida ya ibada ile ni sajida ya heshima tu lakini pia ni kwamba sheria ya waliopita katika nyumati zilizopita huko itakuwa ni sheria yetu kama haijafutwa ikifutwa haifai tena shar'un man qablana shar'un lana idha lam yunsakh sheria ya waliopita kabla yetu inakuwa ni sheria yetu ikiwa haijafutwa lakini kwenye sheria yetu jambo la kumsujudia mtu hata kwa tahia limekatazwa ndio mtume anasema lau kuntu amiran ingelikuwa mimi na uwezo wa kumwamrisha ahadan mmoja yoyote yule an yasjuda li ahadin amsjudie mmoja mwingine la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha ningemwamrisha mwanamke amsjudie mumewe wala tuaddi almar'atu haqqa zawji na wala mwanamke hatekeleze haki ya mume hatta law sa'alaha nafsaha ala qatabin la a'tatuhu hata mwanamme amuombe mkewe haki yake kwani alkatab maulama anasema ni e, rahalu saghir kijinyumba kidogo kama vile kijiko jiko linakupikia chakula na vile majiko mengine madogo yale mwanamume akakwambia umpe haki katika sehemu kama hiyo basi unatoa haki yake waqala an saa sallam tume alaihi salatu wassalam asema la tajidu lmaratu halawata al-imani mwanamke hawezi kupata ladha utamu wa imani hatta tuaddi haqqa zawjiha mpaka atekeleze azitoe haki za mumewe فطريق وجدان حلاوة الإيمان للمرأة المسلمة njia ya kupata ladha ya iman kwa mwanamke wa Kiislamu mwanamke anayejitambua an tuaddi haqqa zawjiha ni kutoa haki za mumewe ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نمتم عليه الصلاة والسلام anasema المرأة mwanamke la tuaddi haqqa Allah hawezi kutoa haki za Allah akazitekeleza zikawa zimetimia barabara tuaddia haqqa zawjiha, mpaka azitoe haki za mumewe kikamilifu, ndipo atakuwa ni mwenye kutimiza haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi mama zangu katika imani, dada zangu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, wacheni mambo ya kwenda kinyume na maamrisho ya Allah, maamrisho ya mtume na maamrisho ya waume zenu maadamu hawakuamrisheni mambo ya maasi almar'atu salihah mwanamke mwema tatafana fi adai haki zaujiha hutoa juhudi kubwa sana katika kutekeleza haki za mumewe wala tataadhamu shay'an tuaddihi ila zawjiha wala hakioni kikubwa mno kitu ambacho anakitoa kwa ajili ya mumewe limadha kwa nini liannaha ta'lamu kwa sababu anajua anna nabiyaha sallallahu alayhi wasallam kwamba mtume wake sallallahu alayhi wasallam zimwendee qala kalimatan adhima alizungumza neno kubwa tadullu ala anna almar'ata ambalo laonyesha kwamba mwanamke mahma addat min amri ila zawjiha hata atekeleze vipi amri za mumewe fa zawjuha yastahiqu a'dhamu min dhalik mumewe anastahiki kikubwa zaidi kuliko hapo alipo alipomtekelezea yaqulu nabi asema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam law salaha libashari laiti ingejuzu kwa binadamu an yasjuda li basharin amsjudie mwanadamu mwingine ile ndio nyingine la amartu almar'ata ningemwamrisha mwanamke an tasjuda li zawjiha amsjudie mumewe li'idhami haqqihi 'alayha kwa ile haki yake kubwa kabisa alionayo kwa huyo mumewe rawahu al-imamu ahmad kadhalika akasema mtume alayhi salatu wassalam lau ta'lamu almar'atu laiti mwanamke angejua haqa zawjiha alaiha haki za mumewe juu yake ma qa'adat asingekaa nyumbani kanyosha miguu ma hadara ghada ghadaahu wa asha wa ashaahu sasa ghadauhu wa ashaahu hatta yafragha asingekaa nyumbani kwake ametulia kanyosha miguu afanye mambo yake hali ya kuwa hajamtengenezea mumewe chakula cha mchana wala chakula cha usiku hii ni kuonyesha mambo ya kumhudumia mume kwa kumpikia na kumfulia yote haya ni katika haki ya mwanamke kumfanyia mwanaume na mambo kama haya au maneno haya pia aliyazungumza uh, eh, Sheikh Abu Haitham as katika muhadhara ule uliopita e, katika siku zilizopita huko nyuma tafute usikilize kwani una istifada nyingi almar'atu almuslima salihah mwanamke muislamu ambaye ni mwanamke mwema idha addat haqqa zawjiha anapotoa haki ya mumewe la tamtannu alayhi bidhalika eh haanzi kujisifu aanze kujionyesha na kumsimbulia mumewe hapana sivyo hivyo bal taalamu lizaujiha fadla bali anatakikana ajue fadhila kubwa sana kwa mumewe liannaha tantaliqu min diniha kwa sababu kufanya hivyo yeye anafanya ni matekelezo ya dini yake ndiyo inayomwambia afanye hivyo watandhuru ila aqwali nabiyiha lakini pia anaziangalia kauli za mtume wake as-sadiqi al-masduq mkweli mwenye kusadikishwa alladhi qala fihi rabbuhu tabaraka wa taala mtume ambaye amesema mwana wake e, Allah azza wa jal laqad ja'akum rasulun bila shaka amekujieni nyinyi mjumbe min anfusikum anayetokana na nafsi zenu azizun alayhi ma anittum yanamshughulisha sana matatizo yenu eh harisun alaykum tena ni mchungaji kwenu nyinyi bilmu'minina kwa waumini raufu rahim ni mpole mwenye na huruma katika at tauba aya 128 wala tantafitu ila تسويلات الشياطين الإنس والجن mwanamke wa kisalafi yeye hageukii wasiwasi na, na vishawishi vya shaitani katika maisha mashaitani wa kibinadamu na wa kidini allati dhahiruha rahma ambavyo uwazi wake ni rahma dhahiruha rahma uwazi wake ni rahma kuhurumiana ah, huyu anatuhurumia huyu wa batinuha lakini eh, sema dhahiruha rahma dhahiruha huququ linsani uwazi wake ukiyasikiliza maneno yao utaona ni kweli hapo kuna haki za kibinadamu wa batinuha aladhabu lmubin lakini eh, ndani yake pana adhabu ya wazi kwani ashayatinu jinni walins mashaitani wa kijini na kibinadamu lengo lao kubwa ni kumpoteza mwanamke nakuta watu wanalalamika mtu anaongea mpaka mishipa ya shingo inamtoka una nini wewe eti anatetea na twatetea haki za mwanamke siku zote utakuta kuna haki za wanawake haki za wanawake haki za watoto haki za lakini haki za wanaume usisikii sasa wewe mwanamke usiyejitambua waweza kuona kama unapendwa lakini kumbe watakikana lengo lao wakutoe wewe kwenye hijabu yako ya kisheria utembee uchi wakutoe wewe nyumbani kwako ambako Allah subhanahu wa ta'ala amesema waqarna fi buyutikunna kaeni kwenye majumba yenu watu wa batil mashaitani wa kibinadamu na kijini wanakuambia bwana utakaje huko toka nje wewe nenda kafanye kazi kwa unakuta wanawake nao watu wameingia eh, wahaka wa mioyo kila mmoja haiwezekani bwana lazima niwe na kitu changu na mimi najua huyu akiondoka nitafanyaje nijitegemee niwe na nyumba yangu niwe na hivi na vile Allah akikuruzuku mali ukajenga nyumba yako fabiha hawa neema lakini sio kulifanya hilo ndio daidanatu umurik eh ndio yani tatizo la mambo yako yote we ndio shughuli yako unayoishughulikia dunia dunia dunia na wewe na wewe na dunia mwisho wa yote unajikuta unafanya mambo ambayo kwamba ni kinyume na Uislamu unatoka nyumbani kwako ukiwa ni mutabarija ukiwa mwili uko wazi, huna mpango hapo tena na vazi la kisheria eh? Unaambiwa vazi la kisheria ni kubanwa banwa, huria tu eh? Huria wa kirai, kila mmoja awe na rai yake na uhuru wake. Allah subhanahu wa ta'ala hajatuumba na huria wa namna hiyo. Huria wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwabudu yeye bila ya kumshirikisha na kitu chochote na kufuata amri zake wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu kwa ah mambo ya ibada bwana ni huria mtu anafanya afanyavyo ujue hizo ni fikra za watu waliopotea wanaokutakia mabaya ewe mwanamke wa Kiislamu jua ya kwamba masala ya wewe kutembea mwili wazi ni masala mabaya mno Mtume alayhi salatu wasallam asema simfa kuna watu sampuli mbili min ahli nnar hao ni katika watu wa motoni lam arahuma qat bado mimi katika zama zangu hizi sijawaona akasema rijalu watu wa kwanza ni wanaume ma hum siyatun wanazo nyeunyo mijeledi yadhuribuna biha nnas wanawapiga watu kwa mijeledi hiyo wanisaun wanisaun wapili ni wanawake kasiyatun ariyatun wamevaa lakini wako uchi ikiwa amevaa nguo mwanamke wa Kiislamu umevaa baibui lako eh, lakini nguo hiyo imekushika na mwili mpaka imeuchora mwili wako vile ulivyo eh, nguo imeshikana na mwili wewe umevaa lakini uko uchi au umevaa nguo inaonyesha eh, mtu akiwa unapita kwenye mwangaza kidogo anaona miguu yako ile eh mpaka nguo za ndani ambazo umezivaa labda mtu anaziona zilivyochora wewe umevaa lakini upo uchi tumenasema ni wanawake ambao kasiyatun ariyatun wamevaa lakini wako uchi mailatun mumilatun wamepinda hawatosheki na huko kupinda wanawapindisha na wengine wewe utosheki wewe mwenyewe umepotea alafu utosheki unawapoteza na watu wengine pale tunasema asema alayhi salatu wasalam ruusuhunna vichwa vyao aslimatil luftil maila ni kama nundu za ngamia zilizopinda mtume anasema la yajidna rihaha la yadkhulna aljanna hawataingia peponi wanawake hao wala yajidna rihaha na wala hawatusikia harufu ya hiyo janna ila akhir alhadith sasa fikiria mwanamke wa Kiislamu vipi unavaa nguo imekubana vipi unavaa nguo inakuonyesha mwili wako vipi unasuka nywele msuko ambao kichwa kina chogo ndefu kama mifunga buyu huko nyuma hayo yote ni mambo hayafai ndugu zangu katika imani kwa hiyo masala ya kuvaa ستار بعد الباب يا كشرية ذانقة مسألة عظيمة مسألة مقوة قد كدنيته يا كيسلام الله سبحانه وتعالى أنا مميم تمامات محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي إرمتم قل لأزواجك سيما وأنبيه وكيزو وبناتك نبي انتزاقه wa nisaa'il mu'minin na wanawake wa kiislam yudinina alaihinna min jalabibihinna wajigubike majilbabu yao dhalika adna an yurafna fala yu'dhai hiyo itapelekea wajulikane ni wanawake wa kiislam ni wanawake wa kichamungu Mungu fala yu'dhai hawataudhiwa wa kana Allahu ghafuran rahima na amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni msamehevu mwenye na huruma maana yake hapo anakulingania Allah katika tauba utubie kama ulikuwa unafanya kwa kutokujua basi tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala anakubali tauba e, eh, kisha arrahima yeye ni mwenye na huruma enyi ndugu zangu katika imani leweni ya kwamba baadhi ya watu wengi kabisa huzungumza maneno ukiyaona kama vile anamtetea mwanamke wa Kiislamu lakini kumbe lengo ni kumkandamiza mwanamke wa Kiislamu atoke barabarani atembee uchi awe ni kama vile chombo cha kutumia tu eh, kama vile glasi au sufuria kutumia alafu na, ku, na kuacha na kutafuta chombo chingine chingine lakini katika dini yetu ya Kiislamu mwanamke ni mtu ambaye ameheshimiwa na dini yetu ya Kiislamu usiyashike hayo maneno ya hao watu ambayo eh, dhahiruha arrahma wazi wake kama vile inamhurumia mwanamke dhahiruha huququ alinsan wazi wake ni kama vile yanatetea haki za kibinadamu wa batinuha aladhabu lakini undani wake hasa ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo mtu itamtubutukia kama atashika maneno yao inna shaytana yastakhdimu awliyaahu kwani shaytani hutumia vipenzi, vipenzi wake min aljinni wal insi katika majini na wanadamu liyahdima baita almar'ati almuslima ili aweze kuivunja nyumba ya mwanamke wa Kiislamu almar'atu salihah mwanamke mwema anayejitambua almubaraka aliyebarikiwa taalamu anajua annaha laysat immaa fi baitiha eh yeye si mtu asiyejielewa eh kama bendera tunafuata upepo a bal laha makanatuha anacho cheo chake fi baitiha hiya ra'iyatun li baitiha ni mwanamke mwanamke wa Kiislamu anajijua kwamba yeye ni mchungaji katika nyumba yake eh واداء حق زوجها من اداء هذه الرعايه na kutekeleza haki kutoa haki ya mumewe ni katika kutoa eh, kutekeleza hizo huo uchungaji alioambiwa eh, aweze kuuchunga bal laha eh, yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almar'atu ra'iyatun mwanamke ni mchungaji fi baiti zawjiha katika nyumba ya mumewe ومسؤوله نا وسيك يا قيامه عن رعيتها وصيانا نوتشغاجي واكي الحديث رواه الامام البخاري كذلك الامام مسلم ويقول نبينا صلى الله عليه واله وسلم اسمع متوم صلنا سلام زمويندي ما من عبد حيوي قام جايوته يسترعيه الله رعيه الله اتمى watu ambao anawatawala yamutu yauma alqiyama au yamutu yauma yamutu awe anakufa siku anakufa wa huwa ghashun liraiyatihi aliyakuwa amewafanyia ghish wale anaowasimamia illa harrama Allahu alayhi aljanna isipokuwa mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala eh, atamuharamishia amemuharamishia pepo wayambaghi alaina natupasa sisi sote أن نعلم النساء وفنديشا ونواكي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يالي أن يقول يكتب قمتم صلى الله عليه في حق الزوج كتتحاك زاموم حتى آه، ترضي المرأة ربها إلي منامك أليزي كمرديشا ملواكي وتحقق السعادة في بيتها lakini pia ahakikishe furaha iwe inapatikana katika eh, nyumba yake